Ko katoļu paznīca māca vai nemāca? Par ticību, paznīcu un garīgumu. Klausies dienas katehēzi katru darbdienas rīta pulksten 9 vai atkārtojumā 11. vakarā. Lai top slavēts Jēzus Kristus, dargie Radio Marija Latvija klausītāji, ir mēneša otrā, otrdiena, un šeit studijā kopā ar jums esmu es, iepaizdiecais bīskaps Viktors Tūpins – arī šajā gadā ceru būt nedaudz palīdzēt ar dažām katehēzēm, lai mēs varētu iedziļināties tādos varbūt svarīgos garīgās dzīves jautājumos, kas mums katram var rasties kādā dzīves brīdī, un uz kuriem varbūt nevienmēr atrodam uzreiz atbildi, nevienmēr uzreiz e, saņemam tādu pietiekošu iedrošinājumu, lai ja tu savā garīgajā izaugsmē uz priekšu. Un e, iesākot arī šo katehēzi, tad lūksim vispirms Dieva svētā gara vadību, lai tas, ko mēs klausamies, lai tas, ko mēs dzirdam, un tas, kas mums tiek stāstīts, lai tas uzrunā mūsu sirdis, atver mūsu sirdis tām patiesībām, kuras Dievs vēlas mums atklāt. Dieva tēva un dēva un svētā gara vārdā. Amen. Svarenais mūžīgais Dievs, mēs Tevi lūdzam, sūtī no jauna mums savu svēto garu, kas darītu mūsu sirdis atvērtas, kas apskaidrotu mūsu prātu, visās tajās lietās, kas katram no mums ir svarīgas un kas var mums katram palīdzēt vēl vairāk tuvoties Tev, vēl vairāk iepazīt Tevi un vēl vairāk un uzticīgāk Tev kalpot. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Amen. Šai reizē katehēzē vēlos pievērsties tam, kas mums ir svarīgs un kādus gadus atpakaļ mēs nevarējām pilnībā izdzīvot, ko, no kā mums vajadzēja zināmā mērā atteikties, bet caur šo atteikšanos cerams mēs esam iegūši arī lielāku izpratni, lielāku nepieciešamību pēc tā, lai veidotu savu garīgo dzīvi vienotībā ar Kristu, vienotībā kopā ar saviem brāļiem un māsām. Runa ir par svēto misi. Mūsu dzīves pieredzē bija šis grūtais, kontroversālais pandēmijas laiks, kad nācās mācīties izdzīvot arī mūsu garīgo dzīvi citādāk, tad tomēr jau tā paša 2020. gada uh, otrajā pusē No Romas tika saņemta vēstule, kurā aizvien bija pamudinājums atgriezties ar prieku pie Euharistijas svinībām klātienē. Varbūt ievadam dažas, dažas vietas no šīs vēstules, ar kurām ticīgie tika pamudināti e, neaizmirst par savu fizisko klātbūtni svētajā misē. Šajā vēstulē rakstīts, ka kristiešu kopiena nekad nav praktizējusi izolāciju, nekad nav padarījusi baznīcu par pilsētu ar slēgtiem vārtiem. Apzinoties to, ka Dievs nekad nepamet savu radīto cilvēci un ka pat vismagākie pārbaudījumi var nest žēlastības augļus, ir jāizmanto katra iespēja, lai no jauna atgrieztos pie Euharistijas klātbūtnē kopā ar brāļiem un māsām. Kamēr sociālās komunikācijas mēdī ar savām vērtīgajām aktivitātēm kalpo slimajiem un citiem cilvēkiem, kuri nevar doties uz baznīcu, viņi ir paveikuši arī lielu kalpošanu pārraidot svētās mises laikā, ka to nebija iespējams piedzīvot klātienē. Tomēr līdzdalība Euharistijā tā nevar aizvietot. Pašas pārraides var pat mūs attālināt no personiskas un dziļas tikšanās ar iemiesoto vārdu, kurš mums deva sevi nevis virtuāli, bet reālā veidā, sakot, kas ēd manu miesu un zer manas asinis, tas paliek manī un es viņā. Fiziskais kontakts ar kungu ir vitāli nepieciešams, svarīgs un neaizvietojams. Vēl šajā vēstulē mēs lasām arī tādus pamudinājumu vārdus, atgādinājumu vārdus mums visiem, ka mēs nevaram dzīvot nevaram būt kristieši pilnībā, apzinoties savu cilvēcību un labā un laimes tieksmes, ko nesam savā sirdī bez Dieva vārda, kas svētku laikā kļūst par realitāti un kļūst par dzīvu vārdu, ko Dievs saka tiem, kas šodien atver savas sirdis, lai šo vārdu klausītos. Mēs nevaram dzīvot kā kristieši, nepiedaloties krusta upurī, kurā Jēzus pilnībā sevi atdod lai ar savu nāvi glābtu cilvēku, kurš nomira grēka rezultātā. Pestītais vieno cilvēci un atved to pie tēva. Krustā sistā apskāvienā katra cilvēka ciešanas rod gaismu un veldzi. Mēs nevaram bez Euharistijas svinībām, bez kunga galda, pie kura esam aicināti kā bērni un brāļi, lai pieņemtu to pašu augšām celto Kristu, kas ir klātesoši miesā, asinīs, dvēselē un dievišķībā debes un aizē, kas veldzē mūsu priekos un mūsu zemes svētceļiem un grūtībās. Mēs nevaram iztikt bez kristīgās kopienas, kunga ģimenes. Mums ir vajadzīgas tikšanās ar brāļiem, ar kuriem mūs vieno Dieva bērnība, brālība ar Kristu, aicinājums un tiekšanās pēc svētuma un vēseļu pestīšanas visā bagātajā laikmetu dažādībā, personīgos dzīves stāstos, harizmās un aicinājumos. Mēs nevaram bez kunga nama, kas ir mūsu mājas, bez svētvietām, kur esam dzimuši ticībai, kur atklājām kunga gādīgo klātbūtni un viņa roku žālsirdīgo apskāvienu, paceļot kritušos, kur svētīja mūsu garīgo aicinājumu vai laulības dzīvi, kur mēs lūdzāmies un pateicāmies priecājāmies un raudājām, kur mēs uzticējām tēvam savus mīļos, kuri nonākuši mūsu zemes svētceļojuma galā. Un visbeidzot, mēs nevaram iztikt bez kunga dienas, bez svētdienas, kas nes gaismu un piešķir nozīmi nākamajām darba un ģimenes dienām. Tātad svētā misē ir tas, bez kā mēs nevaram dzīvot savu ticības dzīvi, savu garīgo dzīvi, un ir svarīgi arī tātad novērtēt šo lielo dieva dāvanu, bet ne tikai novērtēt, ir svarīgi to arī saprast un, un izdzīvot. Pacentīsimies tad tagad pārdomāt par svēto misi, izsakot tās būtību tādos trijos vārdos – piemiņa, mielasts un upuris. Vispirms tā tad svētā mise ir piemiņa. Un ir svarīgi saprast, ka ebrejiem šī piemiņa tas nenozīmē tikai kādu pagātnes notikumu atcerēšanos. Pāri visam šī piemiņa bija Dieva darbu sludināšanu caur, ko šis Dieva darbs cilvēku labā ir klātesošs arī tagadnē, arī konkrētajā notikumā arī konkrētajā dzīves situācijā, kurā cilvēks ir nonācis, un viņš piemin šo Dieva darbu, kur viņš stāsta par šo Dieva darbu. Līdz ar to tā tad arī svētā mise tā nav tikai tāda piemiņa tam, kas notika pirms diviem tūkstošiem gadu, kas notika Jeruzalemē. Tas nav tikai tas, ka mēs tagad dotos varbūt arī uz Jeruzalemu, uz šo pēdējo vakariņu namu, istabu, izstaigātu to un atcerētos un atgriežoties – vairs nekas par to neliecinātu, ka mēs esam tur bijuši, kā tikai varbūt mūsu kādas atmiņas, bet tā ir tiešām reāla klātbūtne, Dieva darba klātbūtne tajā konkrētajā mūsu dzīves situācijā, kurā mēs no jauna atceramies to, ko Dievs ir paveicis mūsu pestīšanas labā. Līdz ar to tā tad arī svētā mise, tā ir Kristus krusta upuris, kurš ir klātesošs arī tagadnē, arī šodienā. Līdz ar to tā ir upuris un Kristus, upurē, ko Kristus ir upurējis vienu reizi uz visiem laikiem, bet kurš notiek arī tagadnē. Vatikāna otrais koncils dogmatiskajā konstitūcijā Lumen Gentium saka tā. Ikreiz, kad uz altāra tiek svinēts krusta upuris, kurā Kristus ir upurēts kā mūsu pasha, norisinās mūsu pestīšanas darbs. Svētā misitā tad ir arī mielas, jo tā tika iedibināta paskas mielasta laikā pēdējās vakariņās. Mielastā Dievs baro mūs ar mūžīgās dzīves barību. Kā teikts Jāņa evaņģēlijā, Kristus, kā teikts Jāņa evaņģēlijā, kas ēd manu miesu un dzer manas asinis, tas dzīvos mūžīgi. Šos trīs aspektus nevar atdalīt vienu no otrā. Tie visi darbojas kopā. Tad svētā mise nav tikai mielas, nav tikai piemiņa, nav tikai upuris. Tā ir gan piemiņa, gan mielas, gan upuris. Un visa centrā ir un paliek Kristus, kurā upura piemiņai mēs pulcējamies, kurā paskas mīlestā mēs piedalāmies un kurā krustā upura augļus mēs saņemam. Un pat ja arī priesteris, kurš ir šī upura svinību vadītājs, pat ja viņš tiek, par viņu tiek lietots apzīmējums autora Kristus, otrais Kristus, tad tomēr ir jāatcerās, ka ne jau priesteris nomira pie krusta mūsu pestīšanas labā, vai arī, ka priesteris darbojas in persona Christi capitis, kas nozīmē Kristus galvas personā, jebkurā gadījumā Kristus ir tas, kurš ir visas darbības avots un piepildījums. Vispārējais, kas ir saistīts ar svēto misi proti, dažādie riti, ceremonijas, baznīcas iekārtojums, ir tikai palīgi līdzekļi, lai mēs varētu izdzīvot svēto misi. Cauri gadsimtiem šie palīgi līdzekļi ir mainījušies un iespējams vēl arī mainīsies vai tas, kurš nemainās, ir Kristus, par kuru mēs lasām vēstulē ebrejiem, ka Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžos. Un katru reizi, kad mēs piedalāmies svētajā misē, mēs piedzīvojam arī zināmus augļus, kas palīdz mūsu garīgai izaugsmē. Vispirms tātad, piedaloties svētajā misē, ciešāka kļūst mūsu vienotība ar Kristu savu svētās komunijas pieņemšanu, caur lūkšanu, caur gara pacelšanu uz viņu. Tāpat svētā mise attālina no mūs no grēka, jo Kristus upuris tieši tādēļ tika salikts, lai mēs būtu brīvi no grēka, un nevelti tas notika Paskas svētku laikā, kad izrēlieši svinēja izceļošanu no Ēģiptes verdzības. Grēks ir šī mūsu Ēģipte, Ēģiptes verdzība, no kuras svētās mises upuris var mūs atbrīvot un atbrīvot tad, kad mēs patiesi izvēlamies būt uzticīgi kungam, iet savā dzīvē kopā ar kungu. Svētā misija arī veicina vienotību baznīcā, jo Kristus pie altāra sapulcina visus cilvēkus visās zemes malās. Lai arī kur mēs aizbrauktu, kur mēs piedalītos kādajā svētajā misē, tad mēs varam piedzīvot to, ka šī svētā mise ir tieši tāda pati kā mūsu dzimtajā pusē, ka mēs um, varam varbūt pat nesaprast valodu, bet mēs piedalāmies svētā misē, mēs zinām, ka tas ir Kristus upuris, kurā viņš mūs arī vieno ar tiem cilvēkiem, pie kuriem mēs esam atbraukuši vai kurā pasaules malā mēs arī nebūtu. Svētā mise ir arī mūsu nākamās godības zīme. Jo pēdējo vakariņu laikā Kristus teica, es jums saku, ka no šī laika es vairs nedzeršu no šī vīna koka augļiem, līdz tai dienai, kad es to jaunu dzeršu ar jums sava tēva valstībā. To labi izsaka arī kāda sena baznīcas lūkšana, kurā tā uzgavilē šīm lielajām svētās misijas noslēpumā, un kurā ir teikts, ak svētais mielas, kurā Kristus ir mūsu barība, kur atmiņā atdzīvojas viņa ciešanas, kur žēlastība piepilda mūsu dvēseles un mums tiek dota nākamās godības ķīla. Un ikreiz, kad baznīca svin svēto misi, tā atceras šo apsolījumu un tā skatiens aizvien vairāk tiek pievērsts tieši šai debesu godībai, kurā tagad mājo Kristus – bet kurš paliek ar mums kopā līdz pat laiku beigām. Tagad dosimies nelielā mūzikas pauzē, lai pārdomātu par šo lielo noslēpumu, kurā mums ir iespēja piedalīties kādam ikdienas, kādam ik svētdienas vai, diemžēl, varbūt kādam arī retāk, bet tomēr, lai šīs pārdomas mūs pamudina, ka mēs varētu novērtēt šo lielo dieva dāvanu, ko viņš mums ir atstājis. Thank you. uz tevi iesēlēdori mani svātu, Kristus mīsa, atpestei mani, Kristus asnīs dzirdinoj mani. Pildīts no Kristus suana, mozgoj mani, Kristus cīšana stiprinojit mani. Dievs brūcīs pasliep mani, nāļa un šķiertīs mani no tevis, lobais Jēzu. Lobais Jēzu. Tavos brūcīs pasliep mani, nāļa un šķiertīs mani no tevis, lobais Jēzu. Labais Jēzus. Esam atpakaļ pēc muzikālās pauzes un turpināsim tad mūsu pārdomas par svēto misi. Kā jau teicām, svētā mise tas ir Kristus darbs, ko viņš paveica mūsu pestīšanas labā, saliekot debesu tēvam visvērtīgāko upuri. Tieši tādēļ, ka tas ir visvērtīgākais upuris, tad ir svarīgi lai mēs šajā svētās misas upura svinībās atbilstoši piedalītos, lai apzinātos arī labumus mūsu garīgai dzīvei, ko nes līdzdalība šajā upurī. Tādēļ ir svarīgi apzināties, ka svētās mises lielā cienīguma un svētuma dēļ viss, ko mēs daram svētās mises laikā, ka tas ir jāveic – pēc iespējas pilnīgi. Kā uz katru lūkšanu, tā arī uz, svētās, uz dalību svētajā misē mums ir vajadzīga gan tālāka, gan tuvāka sagatavošanās. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka baznīca pamudina mūs uz gara sakopojumu. Un tālākais šis gara sakopojums ir tas, ka mēs gatavojamies svētajai misē neierodoties baznīcā, ne ienākot baznīcas telpā, bet ka dodoties jau uz svēto misiju, dodoties uz baznīcu, mēs jau mēģinam savu, savas domas pievērst tam, kur mēs piedalīsimies, iekš kā mēs piedalīsimies, ko mēs svinēsim, lai tādā veidā ienākot baznīcā mūsu sirds jau būtu atvērta tam, ko mēs klausīsimies, ko mēs arī redzēsim, ko mēs piedzīvosim. Un tā tuvākā sagatavošanās ir caur to, ka vairākas reizes svētās misas laikā mēs dzirdam šo vienkāršo vārdu lūksimies, kas atkal pamudina mūs, lai mēs savu sirdi un prātu paceltu pie Dieva, lai mēs nezaudētu tādu koncentrēšanos. Un te varbūt tāds labs salīdzinājums ir arī ar mūsu austrumu baznīcas brāļiem, kuri dažkārt koncentrēšanās pēc E, e, lūkšanas izkārt, atkārto daudzkārt un tādā tā kā lielā steigā, kas varbūt kādam ir pārsteigums, bet tieši tādēļ to viņi dara, lai nepazaudētu šo koncentrēšanos. Un tā arī mums svētās mises laikā tik daudzkārt tiek atgādinās par to, kas tad ir tas, kādēļ mēs esam atnākuši, ka mēs esam atnākuši, lai lūgtos, lai mēs sarunātos ar kungu, lai mēs piedalītos šai svētajā upurī, kurā Kristus pats upurē mūs, eh, mūsu labā sevi. Tālāk mums jāpiedalās svētajā misē ar visu uzmanību, un šeit šai uzmanībai tieši var palīdzēt šī gan tālākā, gan tuvākā sagatavošanās, jo ja mēs savu prātu esam jau noskaņojuši uz to, tad līdz ar to arī mūsu uzmanība ir pievērsta tam, ko mēs daram, ko mēs izrunājam un ko mēs eh, piedzīvojam. Tā tad ir svarīgi, lai šī sagatavošanās sakoncentrētu arī mūsu uzmanību tam lielajam noslēpumam, kurā mēs piedalāmies, kuru mēs svinam, jo citādāk eh, sanāk tā, ka mēs varam teikt, ka mēs piedalāmies tādā kā izrādē, kurā mēs neesam iesaistījušies visā pilnībā. Bez tam eh, svētiem misē ir jāpiedalās arī cienīgi, tā kā tas piedarās šim svētajam lielajam noslēpumam, kurā mēs esam ienākuši un kurā ņemam dalību. Cilvēka tuvošanās Dievam un Dieva tuvošanās cilvēkam nevar notikt kaut kā virspusēji, nevar notikt tikai um, ārēji, bet tam ir jābūt tā, ka tas viss cilvēks ir noskaņots, lai ņemtu dalību šajā Dieva uh, ienākšanā cilvēka dzīvē. Un tieši tādēļ baznīca izdod arī tādus priekšrakstus par liturģiju, piešķir ceremonijām skaistu ārējo ietērpu un šim nolūkam kalpo arī visi tātad jau minētie palīgi līdzekļi, bet arī kalpo tēlotāja māksla, arhitektūra, glezniecība, mūzika, dziedāšana, viss, kas ir iesaistīts kalpošanā Dievam. Dalībai svētajā misē jānotiek arī dievbīgi, proti, ka jānotiek ar pilnu izpratni, ka mēs upurējam Dievam visaugstāko labumu, tas ir pestītāju zem, maizes un vīna zīmēm ar pilnu apziņu, ko mēs darām, kas izpaužas mūsu pielūgsmē, pateicībā, atdevē, pie kam ārējai formai ir jāizsaka mūsu iekšējo dievbību. Svētā mis ir pirmais un neaizvietojams avots no kura ticīgie smeļ īsti kristīgo garu. Svētā misē, svētajā misē Dievu godina viss cilvēks. Svētā Jāņa evaņģēlijā gan ir teicis, ka mums jāgodina Dievu garo, garā un patiesībā, taču cilvēks sastāv no dvēseles un miesas, tāpēc arī miesa ir jāiesaista Dieva godināšanā, kas tiek darīts svētajā, svētās misas laikā ar mūsu žestiem, ar mūsu stāju. Tāpat darbībām svētās misas laikā ir nopelna vērtība, un kā vispilnīgākais dieva darbs tās iegūstam, iegūst cilvēkam visvairāk nopelnu. Un to labi izsaka arī kāda svētās misas lūkšana vienā no svētdienām, kurā ir teiks, lai arī tas, ko katrs no mums sev šai, šai dienā ir liedzis savai miesai, to, lai viņš atgūst kā lielu žēlastību savai dvēselē. Tātad arī caur to mēs varam iemantot to, kas ir nepieciešams mūsu ikdienas dzīvē, kā Dieva žēlastība. Tāpat svētā mise ir ticības un dievbības skola. Viss, kas notiek svētajā misē, proti lasījumi kopā ar ceremonijām un lūkšanām, rada litu, svētajā misē tādu mistisku gaisotni. Vesele elpošo gaisotni, un it kā iegrims tajā ar pielūgsmes, pateicības un pazemības aktiem, kļūstot spējīga saņemt žēlastības. Un velti Vatikāna otrais koncils saka, tātad no svētās mises, un ir tīpa, no, tātad no liturģijas, un ir tīpaši no svētās mises kā no avota, mums plūst žēlastība, un pateicoties tai, visefektīvāk notiek cilvēka svētdara Kristū un Dieva pagodināšana kas ir visu citu baznīcas darbu mērķis. Kā katrā labā lietā, tā arī svētās mistas dievbībā var izrakties zināmas briesmas. Un tā būtu kļūda, ja mēs apmierinātos svētās misijas izdzīvošanā ar pašām jūtām vai pārdzīvojumiem vien, jo katras dievbības veids prasa veltīt Dievam visu dzīvi un pirmkārt – grib no mums arī darbus. Tāpat būtu kļūda, ja mēs svētās misijas dievbību saistītu ar kādu vēstures posmu un gribētu pie tā apstāties, jo liturģija taču ir dzīva, mainīga un tā pilnveidojas. Tāpat būtu kļūda, ja mēs svēto visu uztvērtu kā atrautu no mūsu ikdienas dzīves. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka Un katrai dalībai svētajā misē ir jāietekmē arī mūsu ikdienas dzīve, mūsu vārdi, mūsu domas, mūsu darbi, ka mēs tos patiešām darītu tā kā tādi, kas ir ņēmuši dalību šai lielajā dieva dāvanā, lielajā dieva noslēpumā, kurā Kristus upurē pats par mums sevi, lai mūsu ikdienas dzīvi svētdarītu, lai to piepildītu ar dievišķību, kuru viņš dāvā tad, kad mēs esam ņēmuši dalību viņa upurī. Līdz ar to var arī teikt, ka svētā misēja zināmā mērā ir tāds audzinošs raksturs. Sevišķi tad, ja mūsu dvēselē ir ticības patiesību pārņemta, ja tā attīstās ar lūkšanu, apdomāšanu, studēšanu, garīgo lasīšanu, tad tā arvien vairāk smeļ no svētās mises dārgumiem – un arvien vairāk ieaug draudzīgās attiecībās ar Dievu. Tādēļ konstitūcija par liturģiju sakatā, lai dvēseļu gani dedzīgi un pacietīgi rūpējas par ticīgo liturģisko audzināšanu un viņu kā iekšējo, tā ārējo aktīvo, aktīvu līdzdalību atbilstoši viņu vecumam, dzīvesveidam reliģiskās kultūras pakāpē, tādā veidā izpildīdami vienu no galvenajiem uzticīgā Dieva noslēpuma dalītāja pienākumiem. Svētās, mispr, svētās misas izpratnē ar vien jāatjauno un jāpadziļina, citādi draud briesmas, ka visas funkcijas svētās misas laikā tiks izpildītas mehāniski, neņemot pie sirds, pie gara līdzdalības – un nerad arī nesaprotot pašu svētās misas lūkšanu saturu un jēgu. Sakot liturģijas garam, svētās misas garam un smeļot no tā materiālu mūsu studijām, mūsu barību apdomāšanai, var izsargāties no daudzām kļūdām un saglabāt garīgajā dzīvē zelta vidusmēru, tā saukto skaidro prātu, kurš nepazīst pārspīlējumus un fantazēšanu, taču reizē ļauj attīstīt visdziļākos pārdzīvojumus, kā piemēram lieldienu prieku vai tiksim, lielās piekdienas skumjas vai vēl kādu citu īpašu pārdzīvojumu. Liturģija modina vislielāko godbību pret Dievu un dievišķām lietām, un reizē lielu paļāvību uz viņu. Rada kādreiz vainas apziņu, gandarījuma noskaņojumu, taču arī mieru, ārējo un iekšējo pašsavaldīšanos, dzīvu dieva bērna brīvības apziņu un rūpes par katru dvēseli. Ļoti skaisti to izsaka konstitūcija par liturģiju. Baznīca ļoti rūpējas, lai ticības noslēpumos klātesošie kristieši nebūtu kā sveši skatītāji, bet lai viņi pateicoties ceremonijām un būkšanām šo noslēpumu labi saprastu, apzinīgi, dievbīgi un aktīvi piedalītos svētajā darbībā, ļautu Dievam vārdam sevi veidot, tiktu spēcināti pie kunga miesas kalda un pateiktos Dievam, upurējot bezvainīgu hostiju, ne tikai savu priesteru rokām, bet arī lai viņi kopā ar priesteriem mācītos upurēt sevi pašus un savu Kristu ar katru dienu pilnīgāk savienotos ar Dievu un savā starpā, lai beigās Dievs būtu viss visās lietās. Vajag saprast arī attiecīgo svētku raksturu, zināt un pārdomāt svētās misas tekstus, attiecīgi noskaņot savu dvēseli. Svētās misas upuris ir upuris, kurā Kristus bezasiņainā veidā upurējas savam mūžīgajam tēvam. Tajā tiek atkārtots, atjaunots un padarīts klātesošu krusta upuris. Svētā mise ir īsts upuris, lai ko un kad notiktu. Tas ir Kristus upuris un reiz arī baznīcas upuris, jo baznīca ir Kristus mistiskā miesa, savienot ar savu galvu Kristu. Tāpēc svētā mise ir katra no mums kā Kristus miesas daļiņas upuris, un tai ir jābūt par mūsu katra reliģiskās dzīves centru. Ļoti skaisti savā ievadā mūs mācā jau vairāk kārt pieminētā konstitūcija par liturģiju. Mūsu pestīšanas darbs norisinās it īpaši dievišķās euharistiskā, dievišķajā euharistiskajā upurī. Un svētais Ales Francisks sauc svēto misi par garīgo vingrinājumu saulī, kristīgās reliģijas centru. Dievu kalpojumu sirdī, dievbijības dvēseli un neizsakāmu noslēpumu. Tātad ticīgie svētie misē upurē ne tikai ar priestara starpniecību, bet arī viņi paši ir upurētāji. Viņiem ir jābūt ar, arī par upuri. Viņam vajag kopā ar Kristu upurēt sevi pašus, savu dzīvi, savus darbus un pūles. Un tagad no jauna dosimies nelielā mūzikas pauzē, lai vēlreiz varētu kaut nedaudz pārdomāt šo lielo noslēpumu, kurā mums ir iespēja piedalīties. tevi tā sauc. Te ir mana lūkšana pie tevis. nāk. Ka mana sirds redzēt sāk. Lai nāk tavs gars. atgriezušies no muzikālās pauzes, turpinot pārdomas, pievērsīsimies vienam no pēdējiem dokumentiem attiecībā uz liturģiju, ko ir izdevis pāvests Francisks, kas saucās Desiderio Desiderāvi, proti es ilgoties ilgojos, un šis nosaukums ir ņemts no Lūkas evaņģēlija, kur Kristus saka, ka viņš ilgoties ilgojas ēst kopā šo pasu ar saviem mācekļiem. Un Pāvis Francisks vieno no šīs vēstules pirmajiem punktiem raksta. Ar šo vēstuli es vienkārši vēlos aicināt visu baznīcu no jauna atklāt, aizsargāt un izdzīvot kristīgo svētku patiesību un spēku. Es novēlu, lai kristīgā dievkalpojuma svinēšanas skaistums un nozīmīgie augļi – baznīcas dzīvē netiktu sabojāti ar virspusēju un nonivelētu attieksmi pret to vērtību. Liturģijai, kā norāda nosaukums, proti tautas darbs, vajadzētu pasargāt no reliģiskā subjektīvismā un apvienot nevis šķelt dieva tautu. Pāvis vēlreiz uzsver divus mūsdienu draudus, no kuriem liturģija var mūs pasargāt. Proti, Vispirms tas ir gnosticisms un tad pelagiānisms. Pirmais reducē kristīgo ticību līdz subjektīvismam, kas galu galā tur cilvēku ieslodzītu savās domās un jūtās. Savukārt pelagiānisms, kā saka pāvests, mūs maldina pieņemot, ka gūstam pestīšanu ar saviem pūliņiem – Un liturģiskā svinēšana mūs attīra, pasludinot ticībā nepelnīti saņemto pestīšanas dāvanu. Tieši šo nepelnīto dāvanu piedzīvojam liturģijā. Tā ir nevis mūsu pūļu, bet gan paša sakramenta, neredzamās žēlastības un redzamās zīmes iedarbīgums, kas mūs vieno ar Dievu un saista kopā ar citiem ticīgajiem. Šī nepelnītās dāvanas un noslēpuma dimensija ir jāuzsver un pastāvīgi ir jāatklāj no jauna. Tomēr tajā pašā laikā nevar ignorēt liturģisko zīmju cilvēcisko dimensiju, ko pāvests īpaši atgādina teikdams. Katras dievkalpojums vienēšanas aspekts ir jū, rūpīgi jāizstrādā, proti telpa, laiks, žesti, vārdi, objekti, terpi, dziedāšana, mūzika, un katrs priekšraksts ir jāciena. Ar šiem vārdiem svētais tēvs iebilst pret īpaši rietumos populāriem liturģisko eksperimentu mēģinājumiem, kam patiesībā ir maz sakara ar realitāti, bet vairāk tie ir izdomas bagāto dievkalpojumu svinētāju reliģiskā subjektīvisma izpausme. Pāvis arī raksta, ka iespējams šīs oriģinālās idejas var pietuvināt reliģiju, tic, e, liturģiju ticīgajiem, taču tas ir nepareizs ceļš. Un pāvests uzdod jautājumu, kā atgūt spēju pilnībā izdzīvot liturģisko darbību. Tas bija koncila reformas mērķis. Izaicinājums ir ārkārtīgi prasīgs, un, jo mūsdienu cilvēks ir zaudējis spēju iesaistīties simboliskā darbībā. Patiesi reliģisko zīmju valoda mūsdienu cilvēkam ir kļuvusi nelasāma. To ietekmē, to ietekmē ar vien uzmācīgā attēlu kultūra. Attēlu un multimediju plūdos mēs vairs nevaram pareizi nolasīt daudz smalkākas dabas zīmes, šestus, vārdus un klusumu, kas raksturo kristīgo liturģiju. Mēs nevaram iet pasaulīgo ceļu, jo tas vēl vairāk padziļinātu problēmu, bet ir nepieciešama atjaunota liturģija, lai no jauna atklātu liturģijas pirmatnējo cēlumu un pasargātu to no pasaulīgās steigas. Starp daudzajām pāvesta minētajām liturģiskajām zīmēm un simboliem, kas jāatklāja un jānovērtē no jauna, ir vērts pievērst uzmanību liturģiskā klusuma lielajai nozīmei. Cik bieži liturģiskajā praksē cenšamies šo klusumu piesekt ar vārdiem, dziedāšanu vai vienkārši izlaist to uzskatot par nevajadzīgu laika tērēšanu. Bet, kā saka pāvests, klusums ir absolūti svarīgs. Tas daudzkārt ir skaidri noteikts rubrikās – Visa evharistiskā svinēšana ir iegrimusi klusumā, kas ir pirms tās sākuma un iezīmē katru tās rituāla, rituālās attīstības brīdi. Šāds klusums nav iekšējs patvērums, kurā var paslēpties kādā intīmā izolācijā, atmetot rituālo formu kā traucējošu līdzekli. Šāds klusums būtu pretrunā pašai dievkalpojuma svinēšanas būtībai. Liturģiskais klusums ir daudz svarīgāks. Tas ir svētā gara klātbūtnes un darbības simbols, kas atdzīvina visu dievkalpojuma svinēšanas darbību. Tieši tāpēc, ka tas ir gara simbols, tam ir spēks paust gara daudzpusīgo darbību. Klusuma ievērošana sekmē grēku nožēlu un atgriešanos. Tas uzmodina gatavību ieklausīties vārdu un rosina, vārdā un rosina lūgšanu. Tas ļauj mums pielūgt Kristus visvētāko miesu un asins. Viņš visiem kopības tuvībā atklāja, ko svētais gars var darīt mūsu dzīvē, lai mūs veidotu pakļāvīgākus, jeb līdzīgākus laustai maizē. Tā kā noslēpums, kurā mēs piedalāmies pateicoties liturģijai, ir neaptverams, pārspēj cilvēka saprātu – pavests uzsver arī liturģiskās formācijas nepieciešamību, proti, ka ticīgajiem un arī priesteriem visiem ir nemitīgi jāpadziļina savas zināšanas par šo noslēpumu, kurā viņš piedalās, un tādēļ viņš saka, tāpat gan priesteriem, gan visiem kristītajiem liturģiskā formācija nav kas tāds, ko var iegūt vienreiz un uz visiem laikiem tā kā svināmā noslēpuma dāvana pārsniedz mūsu spēju to apzināties. Šīm pūlēm noteikti ir jāpavada ikviena nemitīgā formācija ar mazabērna pazemību, nostāju, kas atveras abrīnai. Un nemēģinot apkopot visu vēstulī un visus tā svarīgos pavadienus, ir vērts īpaši pievērst uzmanību asumam, ar kādu pāvis brīdina no liturģijas teatralizēšanas un pašreklāmas, kas diemžēl ir kļuvusi par bieži sastopamu parādību liturģijas svinētāju vidū. Pāvis šo pašreklāmu sauc par slikti slēptu māniju būt uzmanības centrā. Ja tā ir taisnība, ka svinēšanas māksla tiek prasīta no visas draudzes, kas to svin, tad ir arī taisnība, ka ordinētajiem kalpotājiem par to ir ļoti jārūpējas. Apmeklējot kristiešu kopienas, esmu pamanījis, ka veids, kā viņi izdzīvo liturģiskās svinības, ir atkarīgs no tā, kā viņu garīdznieks vada draudzi. Var teikt, ka ir dažādi modeļi, kā garīdznieki svin dievkalpojumu. Un šeit ir iespējamais saraksts veidiem, kuri, lai arī pretojas viens otram, raksturo svinēšanas veidu, kas noteikti ir neatbilstošs, proti stingra askeze vai kairinošs radošums, garīgs misticisms vai praktisks funkcionālisms, sasteigts temps vai pārspīlēts lēnums, nevīžīga neuzmanība vai pārmērīga rūpība, sirsnīga laipnība – vai priesteriskā bezkaislība. Ņemot vērā šo piemēru plašo klāstu, manuprāt, saka pāves, šo vadības modeļu neatbilstībai ir kopīga saikne. Liels personālisms svinēšanas veidā, kas dažkārt pauž vāji slēptu māniju būt uzmanības centrā. Tas bieži kļūst skaidrāks kad mūsu svinības tiek pārraidītas radio vai internetā, kas nevienmēr ir piemēroti un prasa turpmākas pārdomas. Saprotiet mani pareizi, saka pāvests. Tā nav visizplatītākā uzvedība, taču nav nekas neparasts, ka draudzes cieš no šāda veida ļaunprātīgas izmantošanas. Šajā sadaļā ir arī piezīme par liturģiskiem raidījumiem. Nenolīdzot to vajadzību, Pāvis norāda, ka priesteriem ir vajadzīgas turpmākas pārdomas, un visa vēstule liek domāt, kādam vajadzētu būt šo pārdomu saturam. Bet galu galā pāvis uzsver to, ka, lai gan liturģija ir tautas darbs, tā nepiedar pašiem cilvēkiem vai liturģijas svinētājiem. Nekas nekad nedrīkst būt tās centrā kas varētu aizēnot attiecības ar Kristu, kuram vienmēr ir jābūt pirmajā vietā. Neatkarīgi no tā, ko dara Dieva ļaudis vai liturģijas svinētājs, augšām cēlies kungs ir vadībā, nevis mūsu pašu brieduma trūkums, pieņemot lomas un uzvedību, kas vienkārši ir nevietā. Pašam priesterim vajadzētu būt pārņemtam ar tieksmi pēc kopības kas kungam ir attiecībā ar katru cilvēku. Tas ir tā, it kā viņš būtu novietots pa vidu starp Jēzus mīlestībā degošo sirdi un katra ticīgā sirdi, kas ir kunga mīlestības objekts. Vadīt evaharistiju nozīmē būt iegrimbētam Dieva mīlestības ugunskurā. Un tad paliek jautājums, vai veids, kādā svinam liturģiju un kā mēs tajā piedalāmies, izsaka šo fundamentālo patiesību. Vai liturģija ir tas, kur mēs pirmkārt piedzīvojam dzīvo Dieva mīlestību, Dieva, kurš mūs vēlas tuvināt sev un vienu otram. Un arī lai šīs pārdomas, lai arī nepārāk garas palīdz mums tiešām no jauna aizdomāties par to, kāda tad ir mūsu līdzdalība svētajā misē kā mēs to svinam kopā ar savu draugu, ar savu priesteri.